Book 2 15 15 Meyve ve gıda maddeleri Fâkihetun ve at'ime Benim bir çileğim var. Ma'i habbete furavle Benim bir kivim ve bir kavunum var. معي حبة كيوي وشمامة Benim bir portakalım ve bir greyfurtum var. معي برتقالة وعنب Benim bir elmam ve bir mangom var. معي تفاحة وحبة مانجو Benim bir muzum ve bir ananasım var. Ma'i mavza ve habbeti ananas. Ben meyve salatası yapıyorum. A'uddu salatatil fakiha. Ben bir tost yiyorum. Akulu hubzan muhammasan. Ben tereyağlı bir tost yiyorum آكل خبزا محمصا وبالزبدة Ben tereyağlı ve marmelatlı bir tost yiyorum. آكل خبزا محمصا وبالزبدة والمربى Ben bir sandviç yiyorum. آكل شطيرة Ben margarinli bir sandviç yiyorum. آكل شطيرة بالمارجين سمن صناعي Ben margarinli ve domatesli bir sandviç yiyorum. آكل شطيرة بالمارجرين والطماطم Ekmek ve pirince ihtiyacımız var. نحتاج إلى خبز ورز balık ve bifteye ihtiyacımız var. نحتاج إلى سمك وشرائح لحم. Pizza ve spagettiye ihtiyacımız var. نحتاج إلى بيتزا وسباجيتي. Başka neye ihtiyacımız var? ماذا نحتاج أيضا؟ Çorba için havuç ve domatese ihtiyacımız var. نحتاج إلى جزر وطماطم من أجل الحساء Yakında bir süpermarket var mı? أين يوجد سوبر ماركت؟ kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.